Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak. Kaixo, ongi etorri kuark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia tartetxo hau irratian. Zuekin, Guillermo Roa. Ongi etorri Quark saiora, noski, ongi etorri eh, ematen dizue Luiar Fundazioak, eta ongi etorri 2008 garren urtera, hori ez Luiar Fundazioak, hori mundu guztiak seguro esan dizuela, baina beti, gara, eh, zientzearen munduan, edo zientzearen divulgazioan munduan gertatzen dena da, urte bat asteakoan atzera begiratzeko ohitura izaten dugula eta aurreko urteak zer eman duen ba, berri, berrikusi edo aztertuna izaten dugula. Ez guk bakarrik eh, munduko divulgatzile guztiek egiten duten zerbait da eta bueno, kaso honetan guk gure saiotxo honetan ikusiko ditugu ez denak, baino lehengo urtean emandako albiste batzuen errepasoa. Oitura handia dago zerrendak egiteko amar albiste ikusienak, amar liburu garrantzitsuenak eta bueno, e, amar irudi ospe, e, begiratuenak edo politenak edo noski zerrenda guztiak dira <laughs> direnak, ez? Aukeratzen duenaren araberako zerrendak egiten dira. Ez daude amar zer, top amar zerrenda hoietan ez daude bi berdin, Eta noski batzuk ospea handiagoa dute beste batzuek baino science eta nature aldizkariek egiten dituztenak behar bada ospea hondienak dira, baina bueno, esaten duguna, edo zein zerrenda mota egin daiteke zintziaren divulgazioaren mundu honetan. Guk begiratu nahi diogu, ba, science-ek edo science aldizkariak eh, munduko ospetsuenetako batek egindako zerrendari, baina hori baino lehen gomentatu nahi dugu badagola ere zerrenda bat irudi politenena, irudi garrantzitsuenenak eta bertan ikusi dugun irudi ikusgarri batenak erremantzigun 2000 eta mabi irudietan ba guri hau iruditu zaigu oso deigarrea ea imaginatu txampon bat, txampon txiki-txiki bat, e, dolarretako txampon bat, baino ez dolarrana, baizik eta dolarren zentaboak, alegia, bueno, hemengo, eh, hemengo zentimoak bezala, ba, amar zentabotako txampon txiki horren eh, tamainako txampon bat, bueno, amar zentimoko zen barkatu, amar zentaboko txampon baten gainean, agertzen da igel bat. Igela da txampon hori, baino txikiagoa. Izan ere, igel hori, o igel horrek, du luzera zazpi milimetro takoa, zazpi koma zazpi milimetro takoa. Eta hori izan da aurten albistea zientziaren munduan, ba bueno, aurkitu dutelako eh, igel hori, eta munduko ornodunik txikiena delako, badakizue ornodunak direla, ba bueno, nolabait animali haundien edo komplexuenen eh, taldea edo ez, e, gu tartean gaude, gu ornodunak gara. Ornogabeak dira intsektuak eta alakoak, eta ja orno, ornodunak dira, ba, bai, arrainak, bai anfibiak, bai narrastiak eta hortik gorakoa ba, guz, ugaztunak eta abar eta bar. Batira, igel hori izan da aurkitu den, orain artea aurkitu den, ornodunik txikiena. Pentsa, gure amar zentimoko txampon baten gainean ere sartu ezkero, igel horrek ez lituzke bi muturrak gutuko aldi berean. <laughs> Beraz, oso oso igel txikia da, harrigarria da. Ba, hori izan da, horren argazkia izan da, saien saldizkariak aukeratutako namar irudi ikusgarrienen edo garrantzitsuenen eh, zerrendako bat beste batzuk dira noski, baina bueno, ikusgarria da noski. Tira, eta albistekin zer? Ba, bueno, albiste pila daude, albiste pila atera dira aurten 2008an, eh, irratsaio honetan bertan aipatu ditugu asko, baina e, horrekin batera noski egin daitezke 10 albiste garrantzitsuenean ba ez dakit e, milaka zerrenda eta denak ezberdinak eta denak izango zituzten bueno labait sentzu bat ez e, horrelateratzeko guk komentatuko ditugu ez 10 baizik eta e, albiste gutxi batzuk 2012an bueno e, arkitu dituztenak edo atera direnak eta nolabaiteko jartzuna izan dutenak eta noski zientziaren munduan e, uste dugu behintzat badutela garrantzi garrantzi oso handia. Bata, eta nik uste dut horrela hasi ginela irailean irratsa honen lehenengo saioa grabatu genuenean, aipatu genuen Higgs bosoiaren aurkikuntza. Eta behar bada izan daiteke azken boladako ez bakarrik zen urte honetako, baizik eta azken boladako ba, fizikako albiste garrantzitsuenetako bat. E, denbora daramagu, eh, edo daramate fizikariek ba, Higgs bosoia eh, ikertu nahian, baina e, ordura arte e, ustailean iragarri zuten arte nolabait aurkitu nahian ari ziren oraindik. Existitzen zen, etzen existitzen, e, ba, batzuk esaten zuten baietz, espero zuten baietz, baina existitzen ote zen jakiteko oso teknika komplikatuak erabili behar zituzten eta bueno, e, teknika komplikatuak esan nahi du oso akats handiak izan ditzaken teknikak ere bai, beraz e, ziurtasuna izateko benetan Higgs bosoia existitzen dela, ba bueno, e, zailtasun oso oso handiak daude. E, lortu dute, lortu dute bitaldek gainera. En, geneban egiten dute lana biek, bueno, LHC izeneko azelara gailuan, eta batak atlas izena du tal, bueno, eh, detektorearen izena egia esan, Atlas detektorearen inguruan lan egiten dute duen taldeak detektatu zuen eta bestea CMS. Izenak ez dira importanteak, baina bada importantea bi taldek bakoitza bere aldetik eta bakoitza bere emaitzekin lortu zuela aurkitzea eta bi talde horietako emaitzek bat e, egiten zutela eta beraz esan daiteke ez dala kasualidadez edo errore bat edo kasualidadez aurkitutako zerbait baizik eta bueno berretzi zuten benetan e, ustailan berretzi zuten ba aurkitu egin dutela Higgs bosoia eta horrek ba garrantzi oso handia dauka gaur egun e, partikula atomoa baino az txikiagoa diren partikulen munduan oso mundu komplikatua da, baina aurrerakuntza asko ekartzen dizkigu eta beraz, ospea hondiko albiste hori pozgarria da benetan. Bestetik, aipatu behar dugu Denisoban e, gizakia. Gizakia hori, bueno, neandertalan, a ber, antzekoak diren e, bueno, gizakiak edo ziren gizakiak aurkitu zituzten eta lortu dute haren DNA erauztea ezurretatik edo fosiletatik eta genoma sekuentziatzea. Siberian bizi ziren duela ba, gutxi gora bera laurogei mila urte, Alegia, e, gutxi gora bera neandertalak hemen e, inguru honetan bizi ziren garai berberan eta ikerketa hori oso oso garrantzitsu izan da, oso baliagarria konparatzeko isobako gizaki ura neandertalarekin batetik eta bestetik noski, gurekin, homo sapiensarekin. Bitxikeria nahi baldin duzu eh, jakin, da, hartu zuten behatz horren, ezur eh, horren jabea, bazela neska bat, begi marroiak zituela, eta segulako detaileak eman zituzten analiseari eskar. Ezin bukatu, bueno, albisten zerrenda txiki txiki hau, ba, bueno, eh, zelula hamen kontua aipatu gabe. Zelula hamak izan izaten dira azken urte hauetan, ba, protagonista albiste askotan. Gauza asko egiten ari direlako, zemun zelula ametatik abiatuta, ba, bueno, medikuntzaren ikerketan ari direnak, edo biokimikaren ikerketan ari direnak. Noski, esan behar da, zelula amek ez dutela e, miraria ekarri, eta behar bada ez dutela miraria behar bezala eh, ekarriko, ez dugu pentsatu behar direla denetarako sendagaia edo horrelako gauzarik, baina oso oso, oso importantea da harriekin egindako ikerketak. Azken urte honen bueno, albistetako bat, ikerketa asko daudez, laumen, amen inguruan, lortu, lortu dute obuluak sortzea zelula ama hoietatik, eta oso berezia daz, obuluek ba, ADN-era material genetikoaren kopia bakarra dutelako eta e, abiatu ziren bi kopia zuten zelula batetik, beraz prozesua oso komplexua da eta aldi berean ba itxaropen handiak ekartzen ditu ba, ez bakarrik aplikatzeakoan, baizik eta teorikoak ari garelako nolabait ulertzen nola tratatu zelula eta nola erabili. Eta onaino gaurko saioa, gaurko saioa pixkat celebre izan da berezia, 2008ak zer ekarri dion zientziaren albisteetako esparruari. Ba, besterik ez, datorn astean berriz ere izango gara eta badakizue bitartean iruebikoitz.zientzia.net web horrian badituzue hainbat albiste, zientziako albiste eta beste kontu batzuk irakurri nebe duzue. Datorren astera arte, ondo izan. Agur!